50 deux 62. 62. Poser des questions. Poser des questions. 1. Apprendre. Apprendre. Les élèves apprennent-ils beaucoup Les élèves apprennent-ils beaucoup Non, ils apprennent peu. Non, ils apprennent peu. Demander. Demandez. Posez-vous souvent des questions à votre instituteur. Demandez-vous souvent votre instituteur Non, je ne le demande pas souvent. Non, je ne le demande pas souvent. Répondre. Répondre. Répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. Je réponds. Je réponds. Travailler. Travailler. Travaille-t-il ce moment Travaille-t-il en ce moment Oui, il travaille en ce moment. Oui, il travaille en ce moment. Venir. Venir. Venez-vous Venez-vous Oui, nous arrivons tout de suite. Oui, nous arrivons tout de suite. Habiter. Habiter. Habitez-vous à Berlin Habitez-vous à Berlin Oui, j'habite à Berlin. Oui, J'habite à Berlin.